для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыка Чаго пан крыцаю ляжыць у чужым доме? Ці ў пана свайго няма, ці хапіў здзежкі? <laughs> Аж не бачыў сцежкі, варту паклікаць, або пан сваімі ножкамі сыдзе? Перад вырвічам стаяла ў першы рукі ў бакі мажная кабета ў сэрым шалопе. Па выглядзі ах містрыня, бо руцэ трымала гронку ключоў. У доме чулася грукатанне, у пакоях нешта цягалі, гучалі грубыя галасы, а вось... Нічога з таго, што прыкрашала пакой учора, не было. Не абцягнуты залацістым саф'янам лавы, на якой сядзела панна Паланая ў сваім неверагоднага аб'ёму раброне, ні разнога століка, на якім для студыёзуса вырвіча выставілі крышталёвы графін з такайскім віном і шмат чаго смачнага. Нават свежы вінаград, дастаўлены з цёплых краёў альбо вырашчаны ў магнацкіх аранжырэях. Вядома, не было ні самой панны паланеі ніейных слух, затое альраўны з галавы нікуды не падзеліся. Не тое, каб пранцішу ўпершыню было прадзіраць вочы пасля цалавання са шкляной свінкай, але адчуванні на гэты раз былі нейкія асабліва паскудныя. Горла дзярэ нібыта дзёгцем закусваў. Эх, дзе той лёднік са сваім цудадзейным адварам? Пры ўспамене пралёдніка пранціш адчайна застагнаў, чым выклікаў цэлы град насмешных заўваг ад гнюснай бабы, якая ясная рэча драчэцца ад усялякіх ведаў пра панну багінскую. І хто сюды вечары засяліўся, куды падзеяўся лісіца хвастом замяла воўк языком залізаў. Падманулі, як шчанюка з куркай ад мінулагодняга сала. Кеп, дурань, блазен, тры штукі разам і імя ўсім прантасі вырвіч. Бо вырвіч, стогнучы, успомніў, што вываліў падступнай прыгажуні між палкімі пацалункамі ўсё, пра што забараніў расказваць лёднік. Пра Пандору, пра ейны малюнак, пра надпіс «Тут знойдзеш перамогу агню над жалезам», нават пра здагадкі Баутрамея на кунды доктара Ді і ягоны вогненны меч. Адзінае, што смягчае крыўду, абышліся са студыёзусам даволі ветла – Под голову клопотливо поклали шапку, а в уни покинули кубок с водою. Алесту де Йозус як не смажила питой воды не стал хопить. Начаставали. Похействуючыся, ён павалокся з клятага дома, куды зараз заязджалі іншыя часовыя гаспадары, бо вярталіся ўладальнікі. У галаве пульсаваў боль, нібыта, аль раўны ўзяліся ўбіваць у пранцішаў мозг жалезны колік – За імглёнай свядомасці ўсплывалі ўсё новыя і новыя падрабязнасці нядаўняй размовы з хітручай паланеяй. Усё-ткі і яна пра тое сёе кавалеру прагаварылася. Напрыклад, звесткі пра сувязь лялькі з доктарам, дзі яе не здзівілі. «Божа, божа, як жа панне свае вершы чытаў! Тыя, што шчасліва, спалі ў каміне, але на няшчасце запомніў» галасіў як арфей перад галоднымі ваўкамі вось пасмяялася яе мосць багінска над закаханым хлопчыкам вершаплётчыкам вырвіча перахапіў на вуліцы знерваваных вэлька ягоныя тлустыя шчокі аж трэсліся ад хвалявання Прафесор учыніў навальніцу з нагоды знікнення падапечнага, які над заняткі прагуляў. А пасля было яшчэ горш. Давялося расказваць лёдніку пра тое, што адбылося. Вырвіч разумеў, што тут не да хітрыка, бо наступства ягонай начной прыгоды ударыць найперш па бутрыму. Язык ледзь варочаўся, словы блыталіся, як водарасці ў віры. Раптам. Там лёднік абхапіў пранцішаву галаву, рассунуў пальцамі павекі, уважліва зазірнуў блакітна-мутнае вока. О, о, дурна п'ян! І парашок аднаго рэдкага грыбочка. Знаўца працаваў, бо трохі памыліліся з канцэнтрацыяй. Ахвяра памрэ. Ахвяра памрэ. Высокородны спосаб развязваць язык, папулярны ў Венецыі. У роце гарчыць, а? Горла дзяры? Пранціж змрочна кіўнуў галавою. З аднаго боку стала лягчэй, значыць, ганебная балбатлівасць, выкліканая атрутай. Але ж горка стала не пашкадавала не пасаромілася чароўная дама тае атруды пацыпаць. Ведала, што можа да абраба на піва кавалера выправіць. Эх, і кахае, не кахае ніколечкі, ні назерніка. Эх. Лёднік пайшоў варыць супраць ядзе, загадаўшы нічога не распавядаць пані Саламеі. Нават лаяцца не стаў. Зробленае, не адменіш цяпер заставалася чакаць, калі прыйдзе бяда. І з якога боку? Музыка Бяда надарацца не спяшалася. Вільня смуткавала па сваім ваяводзе. Пане каханку прыпадку гора, А хто казаў, каб здабыць сабе галасоў шляхты, адзіў у касцёл, дзе распранаўся да пояса і прыдворных сваіх змушаў, і выкупляў імя памяці бацькі свае ягоныя грахі шчырым бічаваннем. Прычым усе павінны былі сцябаць адно аднаго. Пане каханку вядома сцяба ўсіх найбольш, яго ж асабліва не насмельваліся – А ён яшчэ і за нябожчыка Міхала Валатковіча удары раздаваў, каб душаньцы сябрука лягчэй на тым свеце было, а то чуткі пайшлі быццам прывід Валатковіча, пазірае часцяком з вокнаў менскай ратушы, дзе і знайшоў суты смерць. І да патрона свайго па начах з'яўляецца гэтак жа рэгулярна, як лёкай за лікёрам. Падчас такіх святочных працэдур удзельнікі, вядома, падмацаваўшы дух чырвоным венцом, вішчэлі, ускрыквалі, падбадзёрвалі адно аднаго, хто і лаюся. Эх, шум, тлум, куравіму з бабілоням! У храм лепей не совацца. Добрыя хрысціяне крадма сплёўвалі ад пагарды, Эх, здрабіць таемства пакаяння, такі балаган. Аб'явіўся пан Міхал Багінскі, які адарваўся ад парчовага падолу расейскай імператрыцы дзеля барацьбы за вілінскае ваяводства. Спыніўся ён не ў доме, дзе ягоная малодшая сястра прымала наіўнага кавалера. Непадалёк ад ратушы палац някепскі заняў – Балі не сцяхалі, шляхце штодзень скормлівалі, напэўна, добрага вала і віна спойвалі ладную бочку. Нават прывезлі з Полацка бочачку неверагодна каштоўнага баторыну, мёду, які айцы-езуіты паставілі настойвацца ў год – калі быў закладзены ў полацку каралём Стафанам Баторыем езуіцкі калегіюм. Бочка мёду вісела ў сутарэннях кляштара, падвешаная на жалезных ланцугах. Мёд, вядома, даліваўся, бо за столькі гадоў яго б выжлук твалі дарэшты. Але займець хоць збанок баторыну дзеля важнай цырымоніі, гонар быў нешуваны. Вось тып каштоўным напоем і скаралі сэрцы шляхты ў доме баінскіх. Сам пан не вельмі на пітво налягаў, казалі, зачыняўся ў пакоях у роспачы ад няшчаснага кахання да імператрыцыі і гадзінамі граў на флейце ды арфе з удасканаленай ім самім педаллю. Затое жонка ягоная былая чартарыйская у адчайні ўпадала, не стамлялася інтрыгаваць у партыю фамілі людзей зводзіць пра сясцёр багінскіх у горадзе не гаварылі. Восень патроху ператваралася з залатою брунатную, шэрую, вільготную, прапахлою дымам і цвіллю. Дрэвы аддавалі зямлі свае апошнія лісты манеты, нібыта спадзяваліся выкупіць яшчэ адзін цёплы дзень. Пранціш старанна наведваў лекцыі, нават не хаваўся дадатковых заняткаў па таемнай лабараторыі. Вось-вось і атрымае дыплом магістра філасофіі вольных навук. Засвоіў трывіюм, граматыку, рыторыку і логіку і квадрывіюм, музыку, арыфметыку, геаметрыю і астраномію, што складалі сем мастацтваў. Можна пасля брацца за вывучэнне ніжэйшых, нібыта, але больш цікавых на погляд пранціша прыродазнаўчых навук, якія ў айцоў езуітаў пакуль не дужа наваліся. Хімія, фізіка, анатомія. Усім гэтым ён і цяпер займаўся пад кіраўніцтвам лёдніка і той запэўніваў, што другі дыплом вырвіч пры жаданні атрымае хутка і ў якой-небудзь цікавай краіне, як і сам лёднік і прыводзіў у прыклад магістра Марціна Пачобут Адляніцкага, што выявіў незвычайныя здольнасці да астраноміі і едзіў праскі універсітэт. Вось толькі некія дыпломы не наблізяць простага шляхціца да сястры магната. Вострае лязо немагчымага кахання, аднойчы неасцярожна дапушчанае да Саменьскага сэрца студыёзуса ад такіх думак пачынала паварочвацца, дадаючы боль да болю, і пранціш злаваўся сам на сябе за такую слабасць. Эх, шляхціць сам павінен быць, як лязо, бясхібнае, трывалае, годнае. І ў камін ляцеў чарговы сентыментальны вершык. Эх, не! Лепей заміж яшчэ аднаго універсітэта паваяваць. Вэйрвіч пачынаў жа верыць, што гісторыя з лялькай закончана. Але аднойчы... Вярнуўшыся пасля доўгіх і прыемных блуканняў пад вокнамі красунькі на гэты раз з вуліцы, дзе жылі збройнікі, Вырвіч пабачыў, што дзверы ў дом лётнікаў на розхрыст. Перад брамай валяецца нечая шапка, быццам раздушаная котка, а піфагор брэша скавыча, як паранены. Вырвіч – выхапіў шаблю і бегма кінуўся ў пакоі. У зале ўсё было перавернута, кнігі валяліся на падлозе, апошні нумар лейпцыгскага навуковага часопіса з артыкулам прафесара Віленскай акадэміі «Баутрамея лёдніка» разадраны напалам і прыпячатаны бруднымі абцасамі. Падабенства з полем бойкі ўзмацнялі кінуты на падлогу дзве шаблі, на шчасце не акрываўленыя. Лёднік збялела і змрочны туліў да сябе саламею, якая чайна ўсхліпвала. Правая рука доктара сціскала шаблю, з-за шафы чулася спалоханае бубненне хвэлькі. Хіба гэта па-людску, а сярода бела дня, уламлівацца ў дом да сумленных э, прафесароў. Ай-яй-яй, святыя ўгоднічкі, што ж гэта робіцца? Лёднік перахапіў запытальны позірк пранціша. Не прадставіліся госці, незнаёмыя і не самага высокага палёту, так, прыхлябальнікі панскія, але не багінскіх, таму што патрабавалі, каб ці малюнак ляльчын аддаў, ці ляльку пачыніў. А калі прысягнуў ім, што Малюнкаў няма, а аўтамат пачыніць немагчыма, або страчаная важная дэталь. Хацелі мяне з сабою звалачы. Залфейцы пагражалі хірады. Ну, і не вытрымаў вырвіч. Лёднік скупа усміхнуўся. Давялося ўспомніць то ёсё я з былых навыкаў не забіваў, толькі пагнаў. Франціш хмыкнуў, уявіўшы, як раз'юшаны лёднік учыніў нападніка маленькі Грунвальд. Можа, заявіць у гродскі суд? Ты ж суддзю лечыш, мо паспрыяе, з надзеяй папытала Саламея. Лёднік пагладзіў яе па галаве і ўздыхнуў. Ай, яны ж не самі па сабе прыходзілі. За імі магнацкая сіла. Забылася, як Валатковіча спрабавалі асудзіць. З усяго княства давялося саюзнікаў збіраць, ды не нашага рангу. А, стралою камень не праб'еш. Франціш падняў згубленыя злытнімі шаблі, разгледзіў. Гербоў няма! Гербоў няма! звычайныя агустоўкі. Ой, што ягоная мосць пан Баўтрамельту тут варыў, заныў хвэлька. Ганяў ясна вяльможных паноў, як прусакоў. Вой, вой, вой, вой, прыйдуць нам цяпер помсціцца, пасякуць на кавалачкі. Ото ж, пан мой былы ягоная мосць Малахоўскі, калі ягоны вельмі шаноўны сусед сціхні абсек слугулёднік кожнаму час богам вызначаны не схаваешся як мыш пад місай прыбірай лепей у хаце пранціш злосна кінуў на падлогу варожыя шаблі Thank you. што, Бутрым, давай я скажу сваім хлапцам. Паселяцца тут са мной будзем вартаваць, каб чаго не выйшла. У нас банда уга! Вінцук недалужны адзін чатырох раскідае. А можа з'ехаць у полацак ці ў караблі, падала голас Саламея. У полацку бацька ў дом жа яшчэ не прадалі, і ў караблях ты гетманам падораных дамок маецца, дзе аканом жыве. Урэшце, табе ж прапановалі месца ў праскім універсітэце. Каб я хаваўся за спінамі студэнтаў, альбо ўцёк з вільні, з акадэміі, кінуў кафедру, якую ледзь удаецца адстойваць, Лёднік пагартліва пакрывіў вусны. Не дачакаюцца. А вось вы, ваша мость, пан Вырвіч, заўтра ж перасяляйцеся назад у канвент. А цябе, Залфейка, я, бадай праўда, адпраўлю полацак. Наведаеш і караблі, як там твае... Рэспубліканскія рэформы дзейнічаюць у нашых падданых у колькасці аж 12 дымоў. Што скажуць неухвальнай рэзкай на такія прапановы Саламеі пранціш, можна было прадбачыць. Наступны дзень пранціш змарнаваў на тое, каб умацаваць прафесарскі дом на манер сапраўднага замка. Да таго ж, Калі падняцца па драўляных сходах на гарышча, у каменнай сцяне меліся невялічкія амбразуры, якія звычайна заторкваліся драўлянымі цурбачкамі. З амбразурам адкрываўся выдатны далягляд на ўвесь двор. Студыёзус падрыхтаваў на гарышчы стрэльбы, порах і кулі, і пісталеты зарадзіў у жалезны прэнт, прывалок вароты замыкаць дадаткова. Піфагор вельмі сур'ёзна выслухаў – Наставленне студыёзуса наконт больш суровага абыходжання са злодзеямі весела лізнуў маладога гаспадара ў нос. «От, трымалі б цябе, як іншыя паспалітыя людцы на ланцугу ў голадзе, ды кіем выхоўвалі! Болі карысці было б!» – прабурчаў пранціш. Вечары рабіліся ўсё даўжэйшыя і цямнейшыя. Свечак сплывала ўсё больш да абурэння хвэлькі – і лёднік усё даўжэй заседжваўся ў сваёй хатняй лабараторыі. Але не для таго, каб разгадаць загадку васковай лялькі, а каб нарыхтаваць лекаў. І дзеля акадэмічнай аптэкі, і дзеля сваіх пацыентаў, і для хвэлькавай пячонкі. А яшчэ ад сардэчнай хваробы ды ад алергіі. Пранціж ведаў, для каго доктар рыхтуе адмысловай шкляніцы з мікстурамі, для пані Агалінскай і ейнага малодшага сына. Прафесар, як толькі мог, часта сустракаўся з малым, нават навучыў грамаць, а дакладней прымусіў накрэмзаць на паперцы лечытэльнае «Аляксандр». -э і тую паперку таемна насіў пры сабе. У чым ні завошта не прызнаўся б, бо высмейваў жа сентыментальнасць у іншых. Музыка І зноў няшчасце здарылася, калі трохі адпусціла трывога. Нейкі батлейшчык тузануў за вяровачкі і лялькі падскочылі і замітусіліся у адчайных скоках. Лёдніка і пранціша перастрэлі, панахабнаму проста перад прафесарскім домам – На гэты раз шасцёра. У іх былі абыякавыя фізіяноміі наймітаў, якім не ўпершыню забіваць людзей незнаёмых, да якіх асабістаў іх нічога аніякага. Але справа ёсць справа, і яны яе робяць добра. Самотны ліхтар утвараў дасканалую сцэну для крывавай дзеі – Правда, кроў чамусьці не пролілася, хаця шабля лёдніка ізноў мільгала з вар'яцелым ветраком, а нападнікі не былі баязліўцамі. Некалькі драпінаў для шляхціца гэта як павуцінне наліпла. Раптам усё скончылася. Найміты гэтак жа абыякава адступілі, разышліся. Лёднік – застыў з дзвюма шаблямі сваёй і чужой. Падманліва спакойны, як чорная змяюка, імклівага кітка, якой не ўсочыш. Пранціш спінай да спіны прафесара трымаў абедзвюма рукамі палаш і аж тросся ад жадання ўсіх пакрышыць. Жывапіснасць сцэны была ацэненая. Дэманстрацыўна пляскаючы ў латкі, да ахвяр нападу падыходзіў прыемнай знешнасці малады пан у нямецкім строі. Дыяментавыя гузікі на модным шэрым камзолі і пярсцёнкі на пальцах зялі нават у цьмяным святле ліхтара, а белыя шаўковыя панчохі былі белымі, што сведчыла, што пан – не пёрся пешкі па мокрых віленскіх вулках, а прыехаў сюды у карэце. А наконт прыемнай знешнасці дык ёсць такія твары, якія цяжка апісаць. Яна нібыта прызначаная, каб выклікаць даверку. Такіх людзей першымі ўспамінаюць, калі прыкідваюць, каго запрасіць на асамблею альбо каму даручыць нешта далікатнае. Пільныя шэрыя вочы пад цяжкімі павекамі маглі мгненна рабіцца наіўна захопленымі. Высока прыўзнятыя бровы выказвалі то хітрасць, то фанаберую, то радаснае здзіўленне. Твар худы, лоб высокі, ужо неважны з намечанымі зморшчынамі. Вузкія вусны, спрыхаваныя ў куточках увесь час на усмешкай. Пан цырымонна пакланіўся. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя